Ну, може, трошки-трошки. І дуже в малому. Але ти даремно сподіваєшся, що я така вже наївнячка. В її голосі пролунало щось тверде, аж скрипуче. Чому ти про це запитав? Так, з цікавості. Брешеш. Кажу ж, тепер це рідко, тепер все занадто просто і найперше любов. Ага, тебе це здивувало? Чому воно не повинно дивувати? Мало ти мене дивуєш. Навіть щойно хочу стати рибачкою, а ти щоб тягав під саку і впіймав золоту рибку. Рибачкою. Наче ти знаєш, що це таке? В його голосі пролунала зверхність. Я теж сказала не з примхи рибачкою не просто так. А як? Ну, щоб у покуту. В її голосі бреніла не лише розпука, але й надія на щось у майбутньому. Либонь він уловив це. Через те й розсміявся нещиро в покуту собі завіщо. Як завіщо? І не тільки я маю спокутувати. Чи ти думаєш інакше? Які дурниці іноді спадають тобі на думку? Ніхто не винуватий. Хіба можна спокутувати щастя? Те, що до нас прийшло, ну як найбільший дарунок світу. І чи винувата одна людина перед іншою, коли Ет, давай не розвивати цієї теми, бо знову зайдемо в хащі. Добре, не буду, погодилася вона. Я зрозуміла, що жити в селі ти вже не зміг би. Обмежимося такою констатацією. І в болото за тією зорею не полізеш. Я не зміг би без архітектури. Довгий час сиділи мовчки тільки один маленький вогняний язичок лизав корч. І вона не бачила Сергієвого обличчя. Про що ти думаєш? запитала. Про тебе неправда. Та що ти? Поклянися. Він не одважився. Так, ні про що. Це вже краще. А ти? Я? Про Риту клочкову. Дивлюся на зірки і думаю. Одна з них щойно впала. Він здивувався, а що саме? Рита казала, що ми дуже далеко залізли в таємниці світу, самого його існування. А ми ж самі тільки частина світу. І вбуравлюємося, вбуравлюємося, поки не зачепимо його серцевину серцевини немає. Начиталася якогось мотлоху? Може. Але мені здається, ти повинен би зрозуміти, адже ти архітектор, серцевина є в усьому. Ну то й що? Не зрозуміти, а відчути. Він розсміявся. Ти не смійся. Той, хто винайшов першу бомбу, мабуть, хвастався і казав, що тепер усі ті шаблі і списи можна вважати дитячими іграшками. А тепер уже й та звичайна бомба є іграшкою проти атомних. А винайдуть ще щось і ще, і отако прогризуть дірку в світі, в серцевині. Світ надто великий, а ми надто крихкі і наша кулька теж. Ось чому, коли я інколи дивлюся на дуже досконалі креслення, мене огортає туга. Ми не проміряні. Правда, може, це єдине щастя. Або навпаки, ми таки не знаємо себе до останньої хвилини. Мабуть, знаємо. Він доторкнувся до її коліна, погладив його.